Duele cuando se nos va un ser querido, pero más duele cuando un hermano vivió muchas cosas contigo. Tengo muchas cosas que decirte y he sentido, que aunque hoy no estés con nosotros, en mi corazón siempre estarás vivo. Y quizás nadie pensaba de tu partida, ni que un impacto de bala te arrebatará la vida. <coughs> Ahora sí. Aquí me encuentro a solas, caminando por ahí. Tengo dinero, tengo de todo, pero tú no estás aquí. Tú dando cara cuando llega lo feo. La vi la motora y el reuleo. Yo no te olvido mi hermana, que aún no lo creo. Desde que tú te fuiste, soy un simple bandolero. Soy un simple bandolero, se me fue que más yo quiero. Hoy la calle es mi consuelo, desahogarme dando fuego. Ey, soy un simple bandolero, se me fue que más yo quiero. Un hermano, un compañero, aquí dando bala en tu nombre. En paz descanse mi hermano en la calle, siempre fue un cabrón, nunca le dio la espalda cuando saltó el problema. Aquí dejaste un tu nombre en la calle suena feo. Cuídame y protégeme si algún día cae lo feo. Nunca te olvidaremos. En nombre tuyo los files en la calle los prendemos. Bandido en la calle me dijiste por ti muero. El dolor de tener que verte en esa caja y aún no lo supero. Y me decepcionó la vida, no encuentro la salida. Entre tantos problemas tu recuerdo es lo único que a mí me motiva. Un guerrero te lo juro, nos veremos en otra vida. Ya que en la tierra yo ya no encuentro la luz de tenerte y yo. Los bandidos disparamos, nos vemos en otra vida. Ya en la tierra yo ya no encuentro la luz de tenerte y yo. En la calle no te olvidamos, una que siempre a mi lado te amo. Soy un simple bandolero, se me fue a quien yo más quiero. Hoy la calle hermano llorándote en mi coche. Y tú ya no estás, yo no te olvidaré. Si piel en van hacia la calle. Y hoy me encuentro solo, me entró un un rolo. En la noche pienso y lloro. La plata no me llena ni todas estas Rodeado de mil mujeres, estaría que duele aquel que más te quiere. Tu hermano H, la familia nunca muere. Maldita bala, te fuiste para el cielo y la tierra yo quedo y no me llena nada. Te amo y te quiero, corte bandolero, vos te la robabas. Llegamos a la disco, en 6 65, todas se mojaban. Los chiles ni miraban. Me compré el PM pero quiero que lo maneje. Que un volteo por la poli que los giles sientan el kit. se fue, por daño se fue.